بوك تو ألتمش ستون بانكادا في البنك bir hesap açtırmak istiyorum أريد أن أفتح حسابا İşte pasaportum. Ha huve cevazu seferi. Ve işte adresim. Hâzâ huve unvani. Hesabıma para yatırmak istiyorum. Uridu amele ida'in bihisabi. Hesabımdan para çekmek istiyorum. أريد سحب نقود من حسابي Hesap ekstrelerini almak istiyorum. أريد أن آخذ كشف حسابي Seyahat çeki bozdurmak istiyorum. أريد أن أصرف شيك سفر Masrafları ne kadar? ما هي الرسوم؟ نريه imzalamam gerekiyor؟ أين يجب علي أن أوقع؟ Almanya'dan bir havale bekliyorum. أنتظر حوالة من ألمانيا. حساب numaram burada. ها هو رقم حسابي. Para geldi mi? هل وصلت الأموال؟ Bu parayı bozdurmak istiyorum. أريد استبدال هذه النقود Amerikan dolarına ihtiyacım var. أحتاج دولارا أمريكيا Lütfen bana küçük banknotlar veriniz. من فضلك أعطني فئات صغيرة من الأوراق النقدية. Burada bir para makinesi var mı? أيوجد هنا ماكينة صرف آلي؟ Ne kadar para çekilebilir? كم من النقود يمكن أن يتم سحبها؟ Hangi kredi kartları kullanılabilir? ما هي بطاقات الائتمان التي يمكن استعمالها؟ Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.